Ede obsestin estin, agomen eist oikon. He curia pu estin, ensadei mi. Echomen ti dei pnesai? Echomen panta? Sete ten trapesdan. Dote arton, teme tyron. Dos oporan. Meti Me selete calas elaias? dos copadia caic patellan turu temen tusar fere placunta dos acraton dos heiromagion cae stefanus pos ai hor ai eis tes nuctos EDE treis ces lecanen cae stamnion cae stamnion Paidarion Moi Kalison Prostu Spodas E Mallon Ecton Gunai Kon Mian Foneson Aron Ton Lukhnon Coi Maestai Thelo Gina Proi Gregore Eso